Він був ветераном священної війни, що минула, і війна не минала в ньому. Рука в мене ні за що б не піднялася на друга колю, хай би що він казав чи робив, якби я його вважав за одного з рятівників світу, переможців Великої Вітчизняної. Ні, цей був з інших. Я згадав читане колись в мемуарах про те, як за переможним військом ідуть трофейні команди, а за тими мародери. Причетність до війни буває різною. І моє доволі таке ганебне рукоприкладство ще не набрякло соромом в душі. Поліщук би, до речі, теж вдарив, напевно, за образу жінки, ціпком вдарив би повним правом на те. Вийшовши з тролейбуса, я побачив Миколу, веселенького Миколу Гулька з сьомого поверху, літературно обдарованого правдолюба, де він узявся на мою голову. Чому в мене не виникає бажання побити гулька? А тиска твого Миколо я сьогодні побив. Він нічого того не знав. Відтоді, як ноги винесли мене через поріг годиків, я був наче у напівсні, нереально. Гринівка, мов захист, поширилася негайно на пережити за кілька останніх годин. Справді, що ти за старенька виходить з ліфта? Чому я їхав удвох з водієм у тролейбусі? Чому цей дощ? І день цей? прив'язався до мене, невіддільний від цілого життя. Все разом, Вітю, все разом, похитав головою Микола Гулько. Очевидно, я розмовляв у голос. Все не ті люди зустрічаються мені нині. Шкода, що не знаю, як подзвонити окуневі, бо письменників маю аж понад зав'язку, гірших, ліпших, усяких. А так би хотілося побалакати зараз просто з добрим чоловіком. Стільки ж добрих людей навколо. А в мене саме цієї миті явно не той співрозмовник, не той. Шкода, що Григорій Федорович чайка в санаторії. От би хто придався мені цього вечора. На дворі дощ, сказав Микола. Дощ на дворі. А вона приїхала на таксі, сидить у тебе біля під'їзду і плаче. Чи не забагато води, як на один вечір? Хто вона? Сам знаєш хто? Микола бадьоро всміхнувся мені назустріч і додав щось. Гадаєш? відповів я півголосом, бо вже думав про інше, і мені було все одно, що там теревенить мій сусіда. Віра плакала, думаючи про мене. На нього зроду ще ніхто не чекав так. Біжи, сказав Микола. Як забажаєте, приходьте з нею до кафе гілочка. Я запрошую вас. Я платитиму. Дурніші мають розплачуватись. Знаю, знаю, не прийдете ви нікуди, біжи. Дощ студив мені голову, змивав поранений кулак, і стільки того дощу падало з неба, наче треба було омити тисячі вулиць, тролейбусів та людей. Усе цього вечора, все зразу. Уривок з листа. Знаєте, Степане Федоровичу, я раптом відчув вашу працю так гостро, як, може, не завжди вмію відчувати власну. Пам'ятаєте, коли ми з вами йшли полем, а ви брали колоски і визначали за ними стиглість і сорт?